kuri uno wa kabiri imyaka cumi n'ibiri irarumanye umuririmbyi akaba n'umucuraranzi jack Christophe Matata ashengeye mu byamuranze nk'uko muza kubikurikira harimo ubutwari n'ubwira nayo nk'uko biri ku munsi wa kabiri tubashikiriza bucana yandi y'amagara y'abantu mu mpera za no makuru tukaza kubayagira ingene umukenyezi yibungenze abana barenga umwe yo kurikiranwa mu buhinga bw'ivyuma François Kimana niwe ari katuma amajwi yabashikira sangwe kaze 우리 라디오 이상가니로 ndasubiye kubaramutsa ndabani ikaze mu idonido rya makuru tuyahera mu gisata c'imibano ugukumwirwa ngo ntibari mu mugambwe uri ku butegetsi ni gituma batitabira kuja mu makoperative y'iterambere bamwe mu barongoye amadini n'amashengero akorera mu ntara ya Rumonge nibo babivuga mu nama buramatari w'iyo ntara yagize cyo ku munsi wa mbere n'abarongoye amadini akabahamagarira kwijukira kuja mu makoperative kugira bashobore kwiteza imbere Leopold niyo saba buramatari w'intara Rumonge ahanura abajeje intwaro kwegera abanywanyi b'amashengero babafashe guteza imbere iyo ntara Jean Pierre Misago hari habi biyitirira ngo taratuvuye ariko bitwa ngo tarabavunye baho bamwe mu ndongozi z'amadini n'amashengero n'abayoboke babo kuja mu makoperative y'iterambere babibujijwe no gukumirwa ngo ntibari mu mugambi uri ku butegetsi nk'uko babibwiye buramatari w'intara ya rumonge basubiramwo amwe mu majambo yari yakoresheje ariko abahimiriza kuyahurumbira hariho abiyitirira ngo cyaratuvunye ariko abitwa ngo cyarabavunye bahoze ko biziriye bose bose bibasikire hanyuma bajemo ikindi abanyamadini n'abanyamashengero basabwa mu iterambere ry'intara ya rumonge ni ukwitanga mu kubungabunga amahoro n'umutekano batanga amakuru hakiri kare ariko n'aha bacibwa intege n'abatware bamwe bamwe baha amakuru ntibayiteho nk'uko yabivuga yewe ndazi abo mu ntwaro nahaye inkuru zijyanye n'umutekano kandi nkabona neza ko yabisomye kuri telefone kuri watsapu mugabo ntiyigera ambaza ati ibyo bintu bimeze gute witwa nde uri hehe twokorana gute nawe nyene asaba ko hoba impinduka amakuru batanze agakorerwa ko kuri ibyo leonard Niyo niyonsababura amatari w'intara rumonge asaba abakozi b'imana kudaciga intege ariko bibaye ngombwa banamwandikire ubutumwa ku bijyanye n'umutekano akiyemeza kubishyura no gukorera ku makuru bazoba bamuhaye ku biraba iby'amakoperative buramatari w'intara ya asaba abarongoye imitumba gushyira mu makomite arongoye amakoperative abanyamadini n'amashengero twasanze bakuru imitumba ko begera indongozi z'amashengero n'andi macama akora ku mitumba bakabahanuza bakabasha muri izo komite kuko abo nibo bashobora no guca babafasha kwegeranya abandi bene gihugu n'indi migambi y'iterambere mwe niyo nama buramatari w'intara ya akemera kuzohora yitunganya rimwe mu mezi atatu jean Pierre misago mu rumonge radiyo jean Pierre misago murumonge rumonge tugukengurukire tuveyo mu rumonge dukubitire hariya mu ntara ya karusi niyo tubandaniriza mu gisata cy'indero abanyeshure abavyeyi n'abarezi bo kwishure shingiro Kanyange muri commune buhiga intara ya Karusi barashima ko abana bahora bicara hasi kwishure batangwa igice cya kabiri c'umwaka w'ishure barose intebe bicarako bagakurikirana ivyigwa neza ni mu gihe abana biga mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri kuri iryo shure bahora bakurikirana ivyigwa bicaye hasi hakaba hakoreshejwe intebe ijana mu ndu heze nizo baronkeje ku intebe ijana mirongo itanu zari zikenewe nk'uko muyobozi w'iryo shure abandanya abivuga Blaise Pascal Kararumiye ino nkuru mu buhinga bw'ivyuma bakaba bambwiye ko itaraboneka nuko rero inyuma y'akaruhuko gato duca tubandanya n'amakuru isanganiro inama isumba ingimba ano makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'umuziki imyaka cumi n'ibiri irarangiye umuririmbyi akaba n'umucuranzi jean christophe matata ashengeye akaba yaranzwe n'ubukerebutsi ubwira bwinshi mu guhinyanyura umuziki urimo amajambo nkuramutima agahamagarira cyane cyane rwaruka kukunda igihugu no kugwanya amacakubiri ayo ariyo yose yana yanaririnze urukundo mu miryango no, no, no kubayiriza agateka na muntu na cyane cyane fasoni byinshi kubijanye n'urupfu rwa Christophe Matata na Christian Savye Jean-Christophe Matata était un artiste burundais, auteur, compositeur, interprète, qui est né le 21 octobre 1960, chanteur de zouk. muradutunga rero ijwi rya Kristo rya Christian Savze haje igiki Faransa mu gihe twari dukeneye igikirundi ariko hariya mu buhinga bw'ivyuma bariko banyereka ko rishobora kuba ryashitse nemejeje kubabwira imyaka 12 irarangiye umuririmbyi akaba n'umucuraranzi Jean Christophe Matata ashengeye akaba yaranzwe n'ubukerebutsi ubwira bwishi mu guhinyanyura muziki urimo amajambo agamagarira na cyane cyane guharuka gukunda igihugu kurwanya amacakubiri yaturuka hose yanaririmbye n'urukundo mu miryango no no guharanira agateka agateka ka muntu na cyane cyane kwa fasoni ni nkuru tubaza Christian Savye yavuze imidiho itandukanye nka zuka reggae Afrobeat reka n'umuziki ndangakaranga k'u Burundi atawusize inyuma akoresheje indimi nyinshi nk'ikirundi igiswahili igifaransa n'icyongereza jean christophe matata yarabaye mu mitwe itandukanye y'imiziki nka mihigo na african band yari arongoye mu gihumbi kimwe amajana na mirongo inani na gatandatu abandaniriza umuziki wiwe mu gihugu cy'u rwanda anasohora urukurikirane rw'indirimbo rwiwe rwa mbere yise amaso akunda rwakunzwe cyane amaso akunda amajana mirongo icyenda agaruka mu gihugu cye cy'u Burundi araheze araririmba ururirimbo twese turi bamwe ari kumwe n'ibindi bihangange by'abaririmbyi b'icyo gihe nka cancura minsi ngabo leonce budi magloire kubera indwara yari amaranye akanya gato afise imyaka mirongo itanu mu gihugu cya afurika y'epfo aho yari yagiye mu rukurikirane rw’ibitaramo bita tone mu kwigina umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ku barundi baba mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu twobibutsa indirimbo ziwe zakunzwe cyane nka amaso akunda ihorere ntusarare murantunga ni nyagasambu mukobwa ndagowe n'izindi Christian Savye tugukengurukire tugaruke kuri ya ivugwa mu gisata Chindero hariya mu ntara ya Karusi abanyeshuri abavyeyi n'abarezi bo kwishure shingiro Kanyange muri commune buhiga intara ya Karusi bashima ko abana bahora bicara hasi mwishure batangwa igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishure barose intebe bicarako bigatuma bakurikirana ivyigwa neza ni mu gihe abana biga mu myaka ya mbere n'iya kabiri kuri iryo shure bahora bakurikirana ivyigwa bicaye hasi bakaba baronkejwe intebe ijana mu ndwiheze ku ijana na mirongo itanu zari zikenewe nk'uko umuyobozi w'iryo shure abivuga Blaise Pascal Kararumiye aho kuri iryo shuri rya Kanyange rya komine Buhiga intara ya Karusi baba abanyeshuri abavyeyi hamwe n'abarezi bose barashima ko muri ndwiheze baherutse kuronswa intebe zishika ijana intebe baronkejwe n'ubuyobozi bwa komine Buhiga bufadikanije n'ubuyobozi y'indero muri iyo komine bashikiriza ko banezerejwe ko igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishuri gitanguye abanyeshuri bose bashobora kwicara ku ntebe mu gihe hari haciye imyaka abanyeshuri mu myaka ya mbere n'imyaka ya kabiri bashika amajana ane bahora bakurikirana ivyigwa ku ishuri bicaye hasi ku isima kuko byemezwa, n'umuyobozi w'iryo shuri ati izo ntebe ijana zimaze kuboneka abanyeshuri bose barashobora kwicara ari bane bane ku ntebe rero hari hakenewe izindi mirongo itanu kugira ngo abanyeshuri bose bashobore gukurikirana ibyigwa bicaye neza atariko bararonse umuhango ko izo ntebe nazo nyene zizoboneka ubuza ibyo ako kanyamuneza karashikirizwa mbese n'abavyeyi abanyeshuri hamwe n'abarezi bo kw'ishure shingiro rya Bushira mbeho umutumba wegeranye n'umutumba wa Kanyange aho kuri iryo shuri shingiro naho nyene abana bakaba bicara hasi mbese mu bivu kubera ko n'isima yaheze umuyobozi w'iryo shuri ashikiriza ko nawe nyene mu ndwi iheze babaronkeje intebe mirongo itanu na zitanu ngo rero abana bose bo mu mwaka wa mbere baricara neza ari nabo bahora bicara hasi abo bayobozi bashikiriza ko ubu ibikorwa kuri ayo mashuri yompi bigiye kugenda neza ngo kuko ubukene bw'intebe bwahora butuma ibikorwa bigoyagoya ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Blaise Pascal kararumiye tugukengurukire tuve hari ikarusi tugaruke hano mu gisagara cya Bujumbura mu gisata kijyanye n'isuku nkuko nari nabibabwiye ubukene bw'amazi n'utuzu twasugumwe tudakwiye kandi dushaje ni bimwe mu bituma ishure shingiro ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi rya Kibitoke ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura ridashobora kwirinda bikwiye ingwara ya kolera umuyobozi w'iryo shure Obedi bizovugwa Yesu avuga ko batabona uko bagiye gukorana mu gihe havugwa indwara ya kolera aho avuga ko abanyeshuri ibihumbi bibiri basangira utuzu twasugumwe tune twonyene agasaba mu ntwaro kugira icyo bafashije na cyane cyane mu kubarosa amazi yo ku hamwe n'utundi tuzu twasugumwe kuri ivyo nayo ishyirahamwe regidezo Kemira ko ririko rirakora ibishoboka kugira umuyimbo w'amazi wongerekane ku bwinshi muri iki gihe ariko haravugwa ikiza cyakorera mu makarti ya mwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura Jean Albert Manigomba rongoye Regidezo akavuga ko mu ngingo zabaye zirafatwa harimo kugwiza amabombo rusangi ngo kuko ayo mazi bayaronka ku buntu mu gisata abantu nabo naho nako murantunga haribonekeza ubukene bw'abaganga ku bitaro bikuru bya Kirundo nk'uko bishikirizwa n'icegera c'urongoye ivyo bitaro bikuru bya Kirundo ivyo bituma haba abagwayi bamara iminsi batonze barindiriye muganga ariko ntibamuronke hakaba n'imirongo minini kubari mu gisata cakira indembe bita urgence mu rurimi rw'igifaransa kuri ivyo mushikiranganje w'amagara abantu yamenyesheje ko ico kibazo bakizi agasaba ko ibitaro vyoba birakoresha abo byihembera bita aba contractuel mu rurimi rw'igifaransa mu kurindira ko leta ibaha abakozi bahembwa nayo Abraham Safari nk'uko byagiye bishyikirizwa na bamwe mu bakorera ku bitaro bikuru bya Kirundo ngo ikibazo cy'ibura ry'abaganga kiratuma ibintu bitagenda neza aha twavuga nk'abarwayi bashobora kumara iminsi batabonanye n'abaganga kuko bakeya bahari baba bariko baravura abandi barwayi iryo kena nyene ry'abaganga rikaba ryaturutse ku igenda ry'abaganga bashika ku ndwi baherutse kuja gukorera ahandi bamwe bakavuga ko bituruka ku itunganywa nabi ry'akazi kuri ibyo bitaro abandi bakavuga ko baba baronse ubu ubuzi ahandi nk'uko bisanzwe mu bakozi baba aba leta canke abakorera bigenga muganga Sylvia Nzeyimana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ngo icyo kibazo cibura ry'abaganga ngo basanzwe bakizi cyo kimwe n'ahandi ahamagarira abarongoye ibyo bitaro kwirondera abakozi bahembwa mu buryo basanzwe binjiza ikibazo c'abaganga ari bake ariko nababwiye yuko ico n'ikibazo gisanzwe tuzi kandi eh, si ngaha mu ntara ya kirundo gusa ni ikibazo gisanzwe kizwi mu gihugu cyose mu gihe hariho umwe mu bakozi b'ibyo bitaro yari yasabye umukuru w'igihugu kwihuta kurungika abaza kuraba ibintu byayangaye ku bitaro bikuru bya kirundo uwo mushyikiranganje amenyesha ko yasanze ari ibibazo by'umwe umwe watanze impanuro rero ku bakozi eh, yuko nabo mugerageza bakabandanya bagira akarangamutima umuntu uh, akora kwa muganga kandi ko bukora uh, bakurikiza amategeko umushikiranganji yahavuye ashika ku bitaro bikuru bya Mukenke aho umuyobozi yagirizwa isesagurwa ry'ubutunzi bw’ibyo bitaro umushikiranganji akaba yamenyesheje ko nko kuvyara abana badakwije ibiro uwo mukenyezi ngo ategerezwa kuruhuka umwanya munini uruta nk'umukenyezi yibungenze umwana umwe nko guhera ku mezi atatu onera muco umukenyezi w'ingenzi umwana arenga umwe ngo arakwiye kwirinda kwiruhisha wagasabwa kuruhuka guhera ku mezi atanu cyangwa atandatu akaba atanguye kuguma muhira aruhuka aryama